Azaroak emezortzi gaur raste artea da eta uberrion albiste gie duzu berriozari irratiaren albiste mankezuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia Xabi. Bai, garasi, ba irekiko dugu hitzaldei batekin gurazoentza ta in susen ere zer jakin behar dut eta zer egin jakin nire zebe alabe nerabeen harremanetan horrela du e, izenburua. Berriozarko institutuko mendialdea guraso elkarteak gurasoentzako itzaldea antolatu du biharko. Itzaldian Mercedes Lezaun izango da izlari eta guraso naiz nerabeen arteko erlazio ez zarituko da. Itzaldia bihar atxeleko zazpiretan kulturgunean. Itzaldia ere ostegunean hause natur eskolan. Suma konkausa elkarteak euskal herriko kultura ziarduen gure pilota ezeneko itzalia antolatu du ostegunerako eta diozun bezala xabi hau senatur atxaldeko seietan eginen da Josu Bizkarreten eskutik jarraian maite palatio suma konkausako kidearen itzak itzaldiari da okionean. Y luego, pues bueno, entraríamos en el mes de noviembre también con una serie de charlas gratuitas que sería en euskera también eh, sobre la pelota vasca, ¿vale? Y como Eh, en la cultura, pues la pelota tiene una gran importancia en la cultura vasca. Bertso Baskarirako txartelak salgai dagoeneko. Sustrai kolina aurtengo xilaba txapelketan txapeldun eta june uria bizkaitarra 2000 amargarren urtean kostaldeko txapelketan txapeldun izan zena berriozaren izango dira urrengo laron batean zorroka kantolatu duen bertso Baskarian parte hartzen. Baskaria zuloa laiel elkartean eginen da eta txartelak kale berri tabernan eta ekudenda ekian salgai izanen dira. Nafarroako goma gaineko sokatia txapelketaren bigarren fasean askotariko emaitzak izan dira, garazi? Berrio zarko motilak hirugarren postuarekin konformatu behar izan ziren seireun kiloko zortzi bider zortziko kategorian beti gazte eta amaiur berrio zartar mutilen aurretik bukatu zutelarik, txantrearrak ezan ziren solik beraien atzetik giratu zirenak aldiz aldatzeko pilotalekuan jokatutako bosteun taberroi kiluko mistoen zortzi bider zortzeko kategorian neska eta mutil berriu zartarrak lehenengo izan ziren amaiur eta txantrea taldearen eh, aurretik ea xabi ba mistoleiaketan txapela berriozarrera ekartzen duten. aldiaz azmintzatzeko egunea dugu orain, zer dio gaurko iragarpena garazi? Zerua, odei gutxirekin edo parte zodeitua egongo dela dio gaurko iragarpenak egunaren bigarren zatean, erdi mailako odeien eta goi odeien eta arte ekin xabi. Egoaldeko aizte bizi biliko da gaur eta temperaturei iraokionean, maksimoak gutxi higoko dira, gainera izotz txikia esan dezakegula dio gaurko iragarpenak. eta abuzan da guztiak aurroko albistegiari daokionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian fmko puntu zortzean edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.